بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yettinchidan <clears throat> mashinaga yuk yuklash yoki odam yuklash hammamiz ko'chalardagi asboblarimizni titilib ketganligi ko'chalarimizni yomon bo'lib ketganligini shikoyatini qilamizu shuni sababi haqida bir jiddiyroq o'ylanmaymiz ko'chalarimizdagi asboblarni titilib ketishini birinchi sababi og'ir yuk tishadigan moshinalar keragidan ortiqcha yukni yuklab bunaqa yukka moslanmagan yo'llarda ko'p yurishligi sabab birinchisi ikkinchidan xonadonlarimizda qo'shninikiga chiqib ketadigan paynov berkitib qo'yilganligi uchun Biz ham narigi qo'shnidagidan chiqadigan paynoqni bekitib qo'yapmiz-da, yomg'irda qorni suvi ko'chaga chiqyapti, ko'chani asfalini yana titib tashlayapti. Qarab turinglar-da, bundan bir 10 yil, 15 yil burun paynoqlar ochiq mahallada yo'llar bunchalik yomon holatda emas edi. Shuning uchun hadeb yo'lga chiqishim qaramayapti deb ma'lumot qilishdan burun o'zimizni paynoqimizni qarab qo'yaylik. Paynoq birodarlar, qo'shnilar haqqi. Paynoqni to'sgan odam og'ir gunoh ish qilyapti. agar shu qo'shni sizni yomon desa siz yomonsiz yaxshi desa yaxshisiz demak mashinaga yuk yuklayaptimi yoki odam yuklayaptimi shu odam yaxshilab bilsinki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar innal mumbatta la ardon qotaa va la zohron abuqo moshinasiga kerakdan ortiqcha yuk yuklab u yoqqa bu yoqqa yurayotgan haydovchilar yaxshi bo'lsinki payg'ambarimiz aytyaptilar otni tinimsiz choptirgan odam na manziliga yetib boradi na ot tirik qoladi tushunarliga yozib qo'ygan 3 tonnami 3 tonna 2 tonnami 2 tonna mana shu yukni oshisha yuklashlik musulmon odamni musulmon haydovchi bo'lgan odamni axloqiga to'g'ri kelmaydigan narsa ha endi yo'l kirasmancha tushib ketadi ko'proq olib kelsam ozonroq tushadi to'g'ri lekin moshinani boshqa qismi boshqa bir joyi talofat ko'rayotganingni bilmayapsanmi? Yengilroq o'sha kitobida yozganda yurganingda ehtimol unchalik talofat bo'lmasin Demak, yukni keragidan ortiq yuklashlik bu ham odamlarga ham zulm, mashinasiga ham zulm, haydovchining o'ziga ham zulm. 8-dan. Mana qoidalarga amal qilish degan joyni aytamiz. O'ng va chap burilish chiroqlari. Bizning tilda Hozirgi zamonda yangi bir haydovchilik guvohnomasini olib haydayotgan ukalarimizni ko'rsang, yo bular unaqa chiroq borligini bilmaydi. Yo bilsa ham qayerda yoqishni bilmaydi yoki bilsa yoqishni xohlamaydi. Shuning uchun yangi haydovchini orqasida ketayotgan odam nihoyatda hushyor yurishing kerak. Nima hunar ko'rsatib yuboradi? Nima surpriz qiladi? Bilmaysan. Shundaymi? Bu narsa chiroq uchun qo'yilgan emas. al muslimu man al muslimuna min lisanihi va yadihi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmon kim uni qo'lidan ham tilidan ham boshqa musulmon ozor ko'rmaydi shu odam musulmon siz ana shu burilish chirog'ini yoqmasdan shart tormozni bosganingizda orqadagi odam ozor chekadi chunki ertaroq ana shu pavorat chirog'ini yoqqaningizda ertaroq harakat qilar edi u gazdan oyog'ini olar edi sekinlashga harakat qilar edi endi gazini bosib ketayotganda shart tormozni bossangiz nima bo'ladi u Demak, siz oyog'ingiz bilan, qo'lingiz bilan ozor berdingiz. Musulmonga yarashmaydigan sifat bu. Orqadagi chiroqlar hammasi yonishligi shart. Chunki har bitta chiroq o'zining vazifasi bor. Bularsa bittasi burilishga, bittasi to'xtagani, bittasi tomanga. Endi ayrim vaqtlarda ko'ramiz, orqada umuman birorta bir lampochkasi yonmaydida, to'xtayotganligini mashina yaqin kelib qolgandan sezasan. Boyagini bo'pti, pavorotda yoqmadi, lekin tormozi yondi bilib qolding. Shunaqa ukalarimiz ham yo'q emas. Ziynat uchun emas. Yana aytiladigan narsa, men ham shopirmanda sizlarga o'xshagan. Men ham haydovchiman. Tumankani yaqib olishadi bolalar. Chiroyli turadi deydi. Orqada yonadigan tuman chirog'ini. Bilasizmi orqada yana ko'zini nima qiladi u? Qorong'ida ketayotganda siz mashinangizda sizni chirog'ingizga qarab ketadi. Ko'ziga zulm bo'lyapti shu. Nimaga to'rmiz chirog'i buni qabalat yonmaydi? Chunki odamning ko'zi tushsa, ko'zi og'rimasin deb qilingan pastroq yonadigan. Endi tumankani yoqib olib, hashamga yurgan ukalar orqadagi haydovchiga siz zulm qilyapsiz zulm harom mana bu yerda har bitta qoidaga amal qilmaslik zulm bo'ladi birodarlar alloh taolo nima degan imom muslimning sahihlarida keltirilgan abu zar rivoyat qilgan hadis qudusiy ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altu baynakum muharraman fala tazalamun alloh taolo hadis qudusiyda aytyapti ey bandalar men o'zimga zulmni harom qilganman deyapti men zulm qilmayman hech kimga degani sizlar ham bir biringlarga nima qilmaylar? zulm qilmaylar deyapti zulm desa o'ylamanglar faqatgina pulni tortib olishu borib burnini qonatishlik deb mana shu ham bir zulmning ko'rinishi ha boyagi burnini qoratish, molini tortib olishlik zulmning kattasi bo'lsa zulmning kichkinaroqlari ham bor ekan Birodalar, bir birimizga zulm qilmaylik chunki alloh taolo zolim kishilarni hargiz yaxshi ko'rmaydi zolim kishilarni alloh taolo hargiz hidoyat ham qilmaydi Inna Alloha fi al abdi ma al abdu fi auni akhihi. Bir banda o'zining musulmon birodarining yordamida turar ekan, Alloh shu kishining yordamida turadi. Orqasidagi zulm qilmang, orqasidagini o'zini mashinasini bemalol haydab ketishlikka yordam bering, qiynamang, повороtingizni yaqing, tuman kezdi o'chiring bekadan bekar yoqmang. Unga mashinani to'g'ri haydab ketishlikka yordam bering, Alloh sizga yordam bersin. Chunki payg'ambarimiz va'da qilyapti. Bir mo'minga yordam ber, Alloh senga. Alloh yordam berishini xolamaymizmi? Keyingi bandi 9-si tezlik. Ruxsat berilgan tezlik. Bir yo'l bor, 40 deb yozib qo'ygan. Bu yo'l bor, 50 degan. Ha, yo'llar bor. 200 yursa ham bo'ladigan yo'llar bor. Katta yo'llar. Lekin oddiy siz bilan biz yuradigan yo'llarda shunaqa tez yurishlik nima? Ayrim mamlakatlarda belgilangan tezlikdan oshib ketib shu tezligi sababli halokatga uchrab o'lsa janoza o'qilmas ekan chunki o'zini joniga o'zi qasd qildi degan hukm aytilinar ekan bu odamga demak belgilangan tezlikdan belgilangan tezlikdan oshib ketib shu tezlik sababli birovni o'ldirdi qotillik yelkasiga ilinadi qiyomatda hamda o'zini o'zi qatl qildi degan hisob kitob uni yelkasiga qo'yiladi tez yuradigan ukalar o'ylab qo'yinglar o'zinglarni o'zinglar qatl qilmanglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayotida misol aytamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar bizni oldimizga qaysar tuya minib kelmanglar dedilar ya'ni qaysar tuya haligi bir fe'li bor shu fe'li kelib qolganda hech kimga qaramay tepalab ketadigan shu xil shapaloq otadigan tuya bir kishi minib keladi shunaqa tuyani tuyasi boyagi fe'li tutib qolib egasini tepalab o'ldirib qo'yadi nabiy sallallohu alayhi vasallam shu kishini janozasini o'qimagan tushundinglar Shuning uchun sekinroq yuringlar. Alloh taolo bergan jonni ehtiyot qilinglar. Undan tashqari haydovchi akalar, sizlar sizlar oilali bo'ldingiz, to'rtta farzandli bo'ldingizmi? Endi siz farzandlarning mulkisiz. Tushuntira oladimmi? Agar siz o'lsangiz, 3 ta bolaga qarovchi qolmaydi. Siz endi o'zingizning mulkingiz emassiz. Siz farzandlaringizni, oilangizni mulkisiz. Farzandlaringizni oilangizni mulkini ehtiyot qiling. Agar o'zingizga o'zingizga kerak bo'lmasangiz, bolalaringizga keraksiz. Katta-katta avtobazalardan chiqib ketishda yozib qo'yardi, ko'rardik. Dadajon, biz sizni kutamiz deb turardi. Yozib qo'yardi, bir ayol bolasini ushlab turgan, xullas chiqib ketayotganda ko'zingni och, uyingda bola chaqang bor degan narsani ilib qo'yardi. Shunaliga haydovchilar farzandlarimiz uchun o'zimizni ehtiyot qilaylik. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله تعالى hamda bir-birlaringizni o'ldirmangiz. Ya'ni o'zinglarni o'zinglar o'ldirmanglar. Albatta Alloh sizlarga mehribon bo'lgan zotdir. To'g'ri, inson shoshilib bir joyga ketayotgan bo'ladi. Endi o'lishi yozgan ekanda, tez yurmasa ham o'lardida deyishimiz mumkin. To'g'ri, Allohda taqdiri bo'ladi. Lekin shu taqdir bo'lib bo'lgandan keyin, demak, shunaqa bo'lib o'lishini yozgan ekan deb biz taqdirni ish bo'lib bo'lgandan keyin hujjat qilamiz ana shu musibat falokat yuz bergunga qadar shu halokatga kirmaslik sabablarini qoyim qilishimiz kerak qirq dedimi bilingki o'sha qirq deb qo'yganda bir hikmat bor chunki shu ishni ustolar belgilagan masalan u o'sha belgini ilib qo'yganlargachi hech narsa emas ellik deb qo'yish yoki yuz deb qo'yish shu sharoit shu yo'lni kengligi odamni gavjumligini hisobga olib turib qirq deb qo'yibdi ukalar rozi bo'lib yuraveringlarda shu yo'l 40 yurishlikka mos deb belgiladimi 40 yuringlar uyat emas ukalar 40 yurish ayni shariatni talabi ekan 50 yurib bo'ldingmi? yelkanda boyaga bir gunoh turadi keyingisi keyingi bandi xavfsizlik kamar endi qachoniki jarima to'lashni boshladik hammamiz taqobiyon bo'lib qoldik bilinglar shu masalan mashinani yasaganlar shu inson bir borib mashinasi bilan bir joyga urilsa shu kamari saqlanib qolishiga sabab bo'lib turib g'ayri din bo'lgan odamlar musibatdan saqlanishlik sababini qoyim qilyapti endi Allohda aytgani bo'ladi taqsagan bari bo'laverasan agar rozigan bo'lsa deyaptimi alloh taolo siz bilan bizga sabablarni qilishlikni vojib qilgan qaranglar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini hijrat qilganida shimolga madinaga qarab yurmasdan aksincha janub tarafiga qarab yuryapti g'orga kirib 3 kun o'tiryapti yana hijratidagi sabablarni ko'ring G'ordan tushgandan keyin Makka bilan Madinaning orasidagi ma'lum mashhur yo'lga emas, umuman notanish bo'lgan yo'l yuriyapti. Sabablarni qoyim qilyaptimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xandaq g'azotida Xandaqni qazib qo'ydimi? 10 ming bilan ro'parasiga shu sabab bo'ldi musulmonlar mag'lub bo'lmasligiga. Xo'p, ana shu kamar musibatdan saqlanishligida bitta sababi. Qarang, Alloh taolo Ayub alayhisalomga 18 yil dard chekkanidan keyin shifo berishini xohladi alloh taolo aytdi urkuz birijlik hada mugtasalun baridun va sharob 18 yil kasal bo'lgan oyib alayhissalomga Alloh shifo berish holatida oyog'ingiz bilan dedi yerni teping dedi nima Alloh taolo Ayyub alayhissalom yerni tepmasa u suvni chiqara olmasmidi albatta qoldiradi lekin bandadan sabab bo'lishini xohladi demak 18 yil kasal bo'lgan odamda qancha quvvati bor deng sababini qil deyapti alloh taolo maryam onamiz iso alayhissalomni tug'di qavmidan uzoq joyga bordi endi alloh taolo aytyaptiki va huzzi ilayki va huzzi ilayki bi nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya." mana shu qurib qolgan xurmo shoxini silkitgin u senga yangi xurmo mevalarini tashlar Qon ayol qancha quvvati bo'ladi shu ayolga Alloh taolo xurmoni tashlab berishligi uchun aytyapti, mana qurib qolgan deyapti yana. Olib silkitib qo'y deyapti. Kamar taqishimiz kerak ekanmi? Vojib ekanmi bu? ho'p endi Alloh hammamizni panohida saqlasin. Baxtsiz hodisa yuz berganda nima qilishlik kerak? Alloh hammamizni saqlasin bu narsadan. Xullas, ixtiyoringiz bilanmi, ixtiyoringiz sizmi, sizning aybingiz bilanmi, birodar aybi bilanmi musibat bo'ldi. Nima qilish kerak endi? E, agar bunday qilganimda bunday bo'lmas edi. Agar shu ittiroq bunday qilganim bu bo'ldi birodar. Bu gap shu musibat bo'lmay turib aytilishi kerak va qilinishi kerak. Endi bu bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Qaddarallohu ma sha'a thumma fa'ala. Alloh taqdir qilgan narsa bo'ldi. Alloh xohladi, Alloh yozdi, Alloh yaratdi, bo'ldi. Endi nima deish kerak? Bu bo'ldi musibat. Endi inson jazobiga tushsa, agar unday qilganimda bunday bo'lardi, bunday qilsam bunday bo'lardi desa gunohkor bo'ladi. Endi nima deyishlik kerak? Alloh aytadi: Astagfirullah, ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Va man yu'min billahi yahdi qalba, vallohu bikulli shay'in alim. Biron kimsaga biron musibat yetmas, magar Allohning izni irodasi bilangina yetur. Kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Alloh barcha narsani bilibdimi? Yetdimi shu musibat? Demak, taqdirda yozilgan ekan. Endi rozi bo'ling, rozi bo'ling. Alloh taolo sizga nima bersin? Ajr bersin. Payg'ambarimiz aytadilar, qaysi bir mu'minga bir musibat yetsa, Imom Muslim rivoyat, aytsin, inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Allohumma jurni fi musibati va xulufli khayron minha. parvardigor musibatimda menga ajr ber va mana shu musibatimdan keyin yaxshiroq bir narsa ber deganida payg'ambarimiz aytdilar qaysi bir banda agar unga musibat yetsa albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta u zotga qaytuvchilarmiz parvardigor musibatimda menga ajr ber va bundan ko'ra yaxshiroq narsani ber desa deyapti payg'ambarimiz Alloh uning bu musibatidan musibatida ajr beradi hamda musibatidan ko'ra boshiga yetgan musibatdan ko'ra kattaroq yaxshilikni beradi shu moshinangizni o'zingiz rozi bo'ldingiz kattarog'i keldi qayerdan bilasiz dod desangiz ham faryod ham shu musibat bu bo'ldi rozi bo'ling birodar rozi bo'ling undan tashqari qanaqa musibat yetmasin akalar ukalar Allohga hamd aytamiz sababi uchta birinchisidan birinchi sabab bundan betar bo'lishi ham mumkin edi yengil burchakasi chizilib ketdi yoki shishasi sindi bir joy qiyshiq edi bundan betar bo'lishi mumkin edi o'shaning uchun alhamdulillah deymiz ikkinchidan bu musibat dunyoyimizda dinimizda emas dinimizda alloh taolo musibatga uchratib qo'ymasin uchinchidan banda ne'matga shukur qilish kerak baloga sabr qilishlik kerak chunki alloh taolo ne'mat berganda bu ham sinov edi endi balo berdi bu ham nima sinov nima ne'mat berganda rozi edizu endi musibat berganda norozi bo'lasizmi u ham bu ham nima sinov Alloh aytadi o'zining solih bandalarini maqtab allazina iza asabatuhum musibatan qalu inna lillahi va inna ilayhi rajiun. ulaika alayhim salawatun min robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun biror musibat kelganda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz degan sobirlarga xushxabar bering ey Muhammad ana o'shalarga parvardigori tomonidan salovat mag'firat va rahmat bordir ana o'shalar haq yo'lni topguvchidirlar demak musibat yetganda shukr keltirib rozi bo'lib inna lillahi va inna ilayhi rojiun desa alloh taoloning salovati bo'ladi ularga deydi Alloh taolaning mag'firati bo'ladi deydi. Ana musibat yetganda shu rahmatda, shu mag'firatda o'zingizni qilib oling, rozi bo'ling hamda ayting. Bu musulmonni o'zini mashinasi bilan va qoidalar bilan bo'lgan muomalasi edi. Endi musulmonni boshqa odamlar bilan qiladigan muomalasi, musulmon haydovchining odamlar bilan qiladigan muomalasi. Haydovchi odam odamlarga shu mashinasi bilan xizmat qilib xayriyat qiladi yoki zulm qiladi birinchisi odamlarga aziyat bermaslik kerak aziyat yetkazishlik zulm dedik alloh taolo aytdi ey bandalarim men o'zimga zulmni harom qilganman bir biringlarga zulm qilmanglar dedi payg'ambarimiz aytdilar iyyakum va zulm fa inna zulma zulumat yawmal qiyama zulmdan ehtiyot bo'linglar chunki qiyomatda zulm zulmatlarga sabab bo'ladi aytdik zulmni eng kattasi qatl bo'lsa zulmni eng kattasi shirk bo'lsa zulmni boshqa turlari ham bor mana endi haydovchi qanday qilib zulm qiladi chirog'i bilan zulm qilishi mumkin ovozi bilan zulm qilishi mumkin suv sochratishligi bilan zulm qilishi mumkin musiqasi bilan zulm qilishi mumkin jilish to'xtashdagi qilayotgan harakatlar bilan zulm qilishi mumkin hamda mumkin emas joyda moshinasini qoldirib ketishlik bilan zulm qilishi mumkin hozir kech qolib kelayotganlar qo'yishni boshladi hozir chiroq bilan ozor berish bu ham musibat ro'parasiga kelayotgan odam shart katta chirog'ini yoqadi nimasini dangasa kichkinaroq chiroq bilan yursa ham bo'lar edi shart yaxta ro'parasidagi odamni ko'ziga xuddi birov qo'lini to'sgandek to'silib qoldi zulmmi bu zulmmi bu qiyomatda javob berishi o'ylamaydimi shu haydovchilar shunday odamga zulm qilayotgan payt yoki bilmasmidi buni zulmligini biladi agar ro'parangdagini chirog'i kuchliroq bo'lib seni ko'zingni ko'proq og'ritgan bo'lsa sen ham qarg'aysanu o'ylamaysanmi seni kimdir qarg'ashini demak bu ish harom shu ko'zi ko'rmay qolganligi sababli borib devorga urdi musibat bo'ldi birovni urib yubordi odam o'ldi sen shuni boshlading shu chirog'ing bilan sen odamni qatl qilding Yana bu ham yetmagandek, seni yo'lingga chiqib turib, shu chirog'ini yoqib turib ustingga bostirib keladi. E nima qatl qilmoqchimi u meni? Men o'zimni yo'limda jim ketyapmanmi? Yo'q, nariga o'zidan oldidagidan e, huquq o'zi o'tishligi uchun seni yo'lingga chiqadi. E bir paytlarchi ukalar, yoshlar. Ro'parangda kelayotgan mashinadan kegucha o'tib ketishlikka ulgurmasang, hech kim quvib chiqmasdi. Ni Uveri, ni Afganiya deb yozib qo'yardi mashinaga. Nariga mashina o'tib ketgandan keyin chiqiladi, ungacha sabr qilinardi, kattalar biladi. Hozir hayronsan. Ro'prosta mashina kelsa, bexijolat, xuddi qoidani buzmayotganda shunday chiqadi. Nariga ro'prosta kelayotgan odam nima qilsin? Chekiga chiqadi. E, unaqa mumkin emas, e, ukalar, agar qoida o'qimagan bo'lsanglar, mumkin emas unaqa. Zulm bu, harom bu. Bir odamning joniga qasd qilishlik bu. Shu tufayli bitta odam o'lib qolsa odam o'ldirding. Kim musulmonning qonini qasddan to'ysa, jahannamda abadiy qoladi. Undan chiqmaydi hech qachon. E qancha erta borasan? 5 minut erta borarsan, 6 minut erta borarsan, Alloh taqdir qilgan narsani olasan borib turib. Alloh taqdir qilgan bo'lsa, o'lgaysan shu borayotgan joyingga. Harom birodar, harom birod yo'lga chiqishlik. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان yoshlar o'rganib ketgan chunki bular tug'ilibla shunaqa ko'chadagi boshbozoqlikni ko'rib turib normalniy deb ketyapti nima bo'ladi deb eski haydovchilar ozor chekadi eskilar ozor chekadi agar yangilar ozor chekmayotgan ular o'qiganda ularchi bu qoidani biladi ular avval o'ylab avval aytar edikda endi moshinasi qimmat ekanda shuning uchun mensimasdan chiqib hozirchi minday moshina ham o'shani ish qilyapti bu odamni kimligi qalbida nima bor axloqida nima bor shuni ko'rsatkichi yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmangiz ollohdan qo'rqingiz shubhasiz ollohning azobi qattiqdir bizni shahar kichkina birodarlar kech qolsangiz besh minut kech qolib borasiz bizni shahardagi probkalarchi probka emas sabr qilsangiz yarim soat turarsiz O katta shaharlardagi probka emas, Bizni ish qancha emas, sabr qilaylik ukalar, biz musulmonmiz. Ana shu g'ayridin bo'lgan odamlarni o'zini probkada tutishini ko'ringda. Bir ikkinchisiga yo'l berayotganligini ko'ringda, uyalasiz. Uyalasiz. Inson mana shunday bir ahmoqona ishni kimdan o'rgandi? Kimga o'xshamoqchi? Qayerdan o'rgandi bu hunarni? Bizga ibrat bo'ladigan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bor. Musulmon odam immo bo'lmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. odamlar nima qilsa qilib ketaveradigan ikkinchisi ovoz bilan aziyat yetkazish ovoz bilan aziyat yetkazish buni hammanglar yaxshi bilasizlar yosh haydovchilar o'zi zavod tomonidan o'rnatilgan boyagi signaliga qanoatlanmaydida kuchligini qattig'ini qo'yadi va ana shu narsani baqirtirib huzur oladi ozor berishlik mana endi qulog'iga ozor berishlik bir odam ko'chada xotirjam ketayotganda pap degizib choldi kelib yuragiga tushdi. Zulm bo'ldimi, bo'lmadimi? U seni yo'lingni to'sib olmadi. O'zini bir chekkasida ketyapti. Signal bilan cho'chitding. Zulm bo'ldimi, bo'lmadimi? Zulm bo'ldi. Kim javob beradi bunga? Yuragiga tushdi. Ehtimol shu savol o'lib qoldi. Kerakmi shu narsa? Mana ayrim chet o'lkalarga borib ishlab kelayotgan aka-ukalarimiz aytadiki, birorta deydi, haydovchini oldida piyoda odam yo'lda ketayotgan bo'lsa, signal chaqmay kutib turadi deydi. o'zi eshitdim de chekiga o'tmaguncha deydi pop deb signal cholmaydi deydi shular desang shular bizchi musulmonlar biz qanaqa bo'lishimiz kerak uni piyada bo'lganligi uchun biz to'xtatmaymizda cholamiz yoki bo'lmasam qo'shnisinikida keladida oshnasi choladi signalini varanglatib ha desa oshnamni uyg'otyapman deydi ajintaga bor chaqir cho'ch mashinangdan boshqalarga ozor berishlik hisobiga sen birodaringni o'g'otasan demak kerak bo'lmaganda chomeylik mana shu ham zulm ekan uchinchidan qish kunlarida odamlarga suv chachratib loy chachratib o'tib ketishlik buni hammamiz bilamiz qachonlardir kimlardir biz hayda biz mashina minmasdan turib bizni ham chachratib ketgan eslaylik sharob etib chachratib o'tib ketgan paytda bu tamomiy shu haydovchini kibrli kibri betarbiyaligidan to'rtinchidan musiqa to'ra aynaga ochiq zavod tomonidan qo'yilgan to'rtta kanniyaga qanotlanmaydi yana to'rtta yoki oltita qo'ygan ayrimlarni ko'rganman ko'rgansizlar sizlar ham sidinasini tagiga ham qo'yib olgan hali bu mashina o ko'chani boshida ko'rinmay turib ovozi keladi dur dur deydi bu odam o'ziga zulm qilyapti chunki salomatchiligi ketyapti Kimdan o'rganding buni? Kimga o'xshamoqchisan? O'zi to'tta kallaga yetadi nazarimda. Normal odamga bir es hushi joyida hali aynib qolmagan odamga to'tta kami yetadi, ikkitasi ham yetadi o'zi. Nima qiladi u? Riyoda bu. Ko'z-ko'zda bu. Qaranglar, hamma aytayotgan biz zulm degan bandga tushyapti. Biz zolimizmi biz? Biz Allohdan qo'rqmaymizmi? Zulm qilma desa zulm qilaveramizmi? Zolimmizmi biz? 5-inchisi. O'rnidan jilish va to'xtashdagi harakatlar. Chi deb jiladi og'zidan. Ovozga to'ldirdi, yoqimsiz ovozga, badbo'y hidga to'ldirdi atrofda, ketdi. Zo'r ish qildim deb şuna Sizni shunaqa qilib cho'chitib, chiylatib ketganda nima degansiz? Vo, zo'r ekan deganmisiz? o'ziga o'xshagan ahmoqlar qarab turib havas qiladi esi bor odam qarg'aydi yo esi bor odam qarg'amaydi esi bor odam rahmi keladi ha bechora olloh insof bersin deb qo'yadi jahli tezroq bo'lsa so'kinib yuboradi yoki shart tormoz deb chiyda to'xtatdi mashinasini shart tormoz deb ovoz yana chiqdi yana hid chiqdi zulmmi bu bu ham zulm e haydovchi zolimga aylanib qolyaptiyu yurish turishi zulm deb qolyapti-yu. Ha, agar qoidaga rioya qilmasa, yurish turishi nima? Zulm. Endi piyodani o'tkazib yuborishlik. Akalar, mashina yo'l siz bilan bizning haqqimiz bo'lgandek, piyoda yurgan odamlarning ham haqqi. Yo'ldan o'tishlik navbati piyodalarda navbati kelgan paytda o'tkazmasdan o'tib ketishlik ularda haqqini yeyish bo'ladi. Ularga zulm qilish bo'ladi. Siz bilan biz harom ish qilgan bo'lamiz. Bo'ling, o'sha o'tish kerak bo'lgan odamga yo'l bermasdan o'tib ketdingiz. Faraz qiling shu onangiz sizni. Singlingiz, qizingiz yoki farzandingiz. Bo'la to'xtamay o'tib ketdi. Munosabatingiz qana bo'ladi? yo'l uniki edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ar-ruhamau yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Qaranglar, bu hadis ajib hadis. Rahmdil kishilarga rahmon rahim qiladi Rahimdil kishilarga kechirimli shafqatli kishilarga tevadagi zot rahmon rahim qiladi yerdagilarga rahim qilinglar deyapti payg'ambarimiz osmondagi zot sizlarga rahim qilsin dedi. Tushunali bo'ldimi bizga agar rahmat shafqat bo'lmayotgan bo'lsa bilingki biz ham kimgadir qilmayapmiz ekan ajib narsada inson nima infoq qilsa shu narsa unga beriladi pulini bersa Alloh pul beradi vaqtini sarqisa Alloh rozi bo'ladiganiga Alloh taolo vaqt beradi. Umrni sarqisa Alloh taolo umriga baraka beradi. Odamlarga rahm qilaylik haydovchilar. Zulm qilib qo'ymaylik. Mana endi keyingisi odamlarga xalaqit beradigan joyga yoki yo'lni to'sib qo'yishiga sabab bo'ladigan joyga mashinani qo'yib ketishlik. G'arb mamlakatlarida shart mashinasini sudratib olib ketib qoladi. Ularda bir shunaqa bir qoida bor ekan, shunaqa sistema zo'r qilingan, notor joy qo'ydingizmi? Shunday iladida olib borib qo'yadi. Olib borganiga ham pul to'laysiz, stankiga ham pul to'laysiz. Shuning uchun majbur Xo'p, bizda qanaqa? Men hayronmanda, hayronman. Samovarga borib to'xtasa, e nomard bir astronotga, ikki astronotga, uch astronotga odamlar piyoda yurib yuraverdi avval, to'g'rimi? Hozir mashinasi bilan kelib iloji bo'lsa shu eshigini tagiga to'xtab kirib ketsa-da, ha bir 50 metr nandoroqda joy bor olib borib qo'yaver birodar mana o'zimizni masjidimizni olaylik o'zi kech qolib keladi kech qolib keladida o'rtaga qo'yib qo'yib ketadi bu kibr bu bu kibr bu qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi kibr nima ayo rasulullohdan so'raganlarda batarul haqqi va g'amtun nas deb javob berganlar Haqqqa unamaslik va odamlarni mensimaslik degan shu yerga qo'yishing noto'g'ri desa unamaydi haqida shu gap bu odamlar nima qilmaydi mensimaydi yana qaytarib aytaman agar kattaroq qimmatroq mashina bo'lganida aytardik bu mashinasini kattaligi bilan kibr qilyapti deb hozir eng kichkina mashina mingga odam ham shu ishni qilyapti to'g'rimi bu ham nima ekan zulm ekan sen yo'lni to'sib qo'yding noto'g'ri joyga qo'yding bir odam kasal bo'ldi oldiga tez yordam mashinasi kirolmadi o'lib qoldi sen beqas odam o'ldirding qo'ling bilan o'ldirmading lekin qilgan harakating shu odamni o'lishiga sabab bo'ldi javob berasan qiyomat kunida yoki bir odam uyga o't ketdi o't o'chiradigan mashina kirishlikka sen yo'l to'sib qo'yding moli kuyib ketdi bir odamni moliga talofat yeganiga sen javob berasan e ukalar moshina yo'q bo'lsa ham yashaganmiz piyoda qolsak ham yura olamiz shuning uchun moshinani bir joyga qo'yayotganda o'lib ketsin bir yuz metr yurib qo'yaylik oshiqcha oyoq qo'limizni sadaqasi Allohdan qo'rqaylik zulm bu e o'lib ketsa ko'chani boshiga qo'yib piyada kelinglar birodarlar maza qilinglar zulm qilmayotganliginglardan huzur olinglar demak mashinani mumkin bo'lmagan joyga qo'ymaylik birodarlar mana probkalarda o'zini tutish probkalarda o'zini tutish Yaqindan beri bizda ham mashina ko'payib qoldi, probkalar paydo bo'lib qoldi. Qator mashina turibdi. boshdagi qarshi kelinadigan yo'l bo'sh turibdi. Hamma turibdi, ro'parada yo'lga chiqishlikni o'ziga harom deb. Bitta eslik shunday chiqadida to'g'ri haydab ketadi. Ro'parasida kelayotgan mashinaga margat qilib qo'yadi yana. Harom, zulm ikkita gunoh yelkangda. yana yana bu yerda sabr qilib turgan boyagi haydovchilarni bittasini olib kelib qislabda menga javob ber deganaqa turadi bermaslik kerak meni nazarimda u nimaga shunaqa qilyapti chunki avvalam shu ishini qilganda kimdir javob bergan shuning uchun javob berishadi baribir deydida встречныйga chiqib yurib kelaveradi shunga joy bergan odam shu munkar ishini yana ham davom etishligiga yordam beryapti qo'li bilan endi shunga javob bermagan odam shu munkar ishini qilmasin deb turib qo'li bilan uni tiyyapti bermasin javob menga qolsa ehtimol adashayotgandirman bermasinda ro'paradagilar turibdimi orqaga yursin u oxirigacha borsin probkani chunki bundan keyin shuni ish qilmasin payg'ambarimiz aytganlar kim bir munkar ishni ko'rsa qo'li bilan tiyib qo'ysin agar qo'li bilan tiya olmasa tili bilan tiyib qo'ysin agar tili bilan tiymasa qalbi bilan yomon ko'rsin agar qalbi bilan ham yomon ko'rmayotgan bo'lsa bu odamda bug' deydi donasichalik iymon yo'q deydi tarbiyalaylik bir birimizni tarbiyalaylik shunaqa qilib a bo'pti endi qo'y deb kiygizib yubordingiz keyin safar yana shunaqa qiladi bir odamni qiyin holatidan foydalanishlik odam tashlaydigan odamlar endi odam tashiyotgan haydovchi bir odamni qiyin tang holatdaligini ko'rib turib nechi pul desa ham beradi deb turib shu odamni to'lash kerak bo'lgan puldan ortiqchasini olayotganligi harom bo'ladi. Demak, mustorning savdosi harom bo'lgandek, nochor bo'lib turgan, qiynalib turgan odamni keragidan ortiqcha pulni olishlik harom bo'ladi. Kamatadin tudan qanday muomala qilsa shunday muomala bizga keladi birodarlar. Esimizdan chiqmasin. Allohdan qo'rqaylik. So'zimizning nihoyasida odamlarga ihson qilishlik haqida Odamlarga ehson qilishlik deganda har bitta narsani o'zini ehsoni bor. Ketyapsiz yo'lda, mashinangizda joy bor. Yosh bolasi bilan bir ayol turibdi. yoki bir 3-4 ta bir qariyalar turibdi. Shu tomonga ketyapsiz. To'xtab, mo tomongacha boraman yoki falon joygacha boraman deb qo'yaveraylik. Endi kamroq remont qilamiz mashinani inshaalloh. Benzin rasxotinglar ham ozayadi. Chunki ya ibn adama anfiq unfiq alayk degan Alloh. infoq qil degan Alloh. Men ham senga infoq qilaman degan. Xohlaymizmi Allohning infoqi bo'lib bizga bo'lishligini? Xohlaymiz Demak biz ham odamlarga nima qilaylik ekan? Infoq ehson qilaylik. Odam tashiydigan avtobusda haydovchilar. Qish kunida turibmiz. Kichkina-kichkina bolachalar qo'lini ko'tarib turadi. 3 ta 4 tasi o'tib ketdi. Soqatib turibdi. Yo'lda ehtimol itlar bor, ehtimol yo'l uzoq, yo'l emas, qo'lini ko'tarib turibdi. birinchi ikkinchi sinfda mana shuncha mana shuncha kichkina bolachalar kelyapti bus to'xtashlik imkoniyati bor avtobus bo'sh endi jilgan конечныйda bahray o'tib ketaveradida faraz qildi seni bolangni ham shunday qilib kimdir olmay ketdi nima dedi deng to'g'ri to'g'ri hammasi ham pul beravermaydi sen oshishada bilgan mana shu klient mana shu yosh bola bilasanmi kim bu zaif bu bilasanmi agar shuni olib ketganingda senga nima boradi alloh taolo aytadi ibug'uni inda zuafaikum meni deydi alloh taolo zaiflarni oldidan qidiringlar deydi zaif kim ayol kishi zaif yosh bola zaif e, esi past odam zaif shu zaiflarga yaxshilik qilsanglar meni topasizlar shularni oldida deyapti alloh taolo endi hamma haydovchilar ham bunaqa emas lekin ayrim shunday vijdonsizlari ham bor to'g'ri hammasini puli yo'qdir tushib ketyapti shu bolachalar rahmat amaki olloh rozi bo'lsin deb qo'yadi e shuni duosi ijobat bo'ladi chunki begunohda u u zaifda u chunki siz uni qalbiga xursandchilik kirgizgan paytingizda bilasizmi dunyodagi eng katta savob ishni qildingiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar dunyodagi eng ulug' savob ishlardan bir musulmonni qalbiga nima kirgizishlik xursandchilik kirgizishlik bir musulmonni hojatini chiqarish uchun ko'chaga chiqish deydi payg'ambarimiz meni masjidimda bir oy e'tikof o'tirishlikdan savob ulug'roq deydi olib borib qo'yingda mana shular agar bularchi pul bermasa rahmat demasa robbimiz ko'rib turibdi bularni yo ishonmaymizmi demak har bitta narsani ehsoni bor shu ehsonni qilaylik shu ehsonni qilaylik haydovchi shu odam tashirgan akalar oldimdagi tortib ketdi nariga cho'zib yubordi man tashlab qilib turib siqilavermanglar mana shu bir yetim yesirlarga zaiflarga ehson qilinglarda Alloh bergan rizqni deysizlar. tortib olgan borib turib o'zinikini yeydi Tashavorgan ham o'zinikini yeydi siz o'zingizni yo'lingizda ketavering mo'min sifatida qizilga to'xtasiz o'tib ketyapti narigisi shaq qizil yuradi yelkasida o'tirgan ta yoki ta odamni jonini xatarga qo'yib albatta bu bitta ma'ruza bilan hamma zo'r bo'lib ketmaydi nima uchun aytdik bu gaplarni bu gaplar shuning aytdikki bizni yelkamizda omonat edi bu haydovchi odam haqida ham qur'onda hadisda ularga tegishli bo'lgan oyat hadislar bor buni bilib qo'yinglar har bitta qiladigan harakatimizga alloh taolo oldida javob bergan bo'lamiz aqulu qavli hada va astag'firullohi va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh